Ուկրաինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է ազգերի լիգայի խմբային փուլի տնային հանդիպումների անցկացման վայրը։ Հայաստանի եւ Իռլանդիայի հավաքականներին ուկրաինացիները կընդունեն Լվովում հաղորդում է Sport.ua-ն։ Անգլիայի Manchester City-ին հետաքրքրված է Թուրինի Juventus-ի հարձակվող Պաուլո Դիբալայի ծառայություններով հաղորդում է La Gazzetta della Sport-ը։ Արգենտինացի ֆուտբոլիստի պայմանագիրն իտալական ակումբի հետ նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը եւ նա կարող է անվճար միանալ Manchester-յան ակումբին, որը պատրաստ է 28-ամյա խաղացողին առաջարկել տարեկան 10 միլիոն եվրո աշխատավարձ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Պաուլո Դիբալան մասնակցել է 23 հանդիպման, խփել 11 գոլ, կատարել 4 գոլային փոխանցում։ Լոնդոնի Չելսիի մի քանի աստղային ֆուտբոլիստներ դժգոհ են թիմի Գերմանացի գլխավոր մարզիչ Թոմաս Տուխելից, հաղորդում է The Athletic-ը։ Բելգիացի հարձակվող Ռոմելո Լուկակուն եւ մի քանի այլ խաղացողներ դժգոհ են Տուխելի քննադատություններից, որը նա դրսևորում է հանդիպումների ժամանակ խաղադաշտում։ Դա հանգեցրել է ֆուտբոլիստների զգուշավորության եւ ռիսկի դիմելուց խուսափելուն։ Խաղացողների եւ դիրքերի ռոտացիան եւ կայունության բացակայությունը նույնպես դժգոհություն է առաջացրել։ Տուխելը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի վարկածով ճանաչվել է 2021 2021 թվականի լավագույն մարզիչ։ Կալաբասասում բացվել է օթայի նաղատում զոհված լեգենդար ամերիկացի բասկետբոլիստ Կոբի Բրայանտի եւ նրա դստեր Ջիաննայի հուշարձանը։ Քանդակագործ Դեն Մեդինայի ստեղծած քանդակը տեղադրվել է այն վայրում, որտեղ կործանվել է նրանց ինքնաթիռը։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել 2020 թվականի հունվարի 26-ին։ Բրայանտը կարիերան ավարտել է 2016 թվականին։ Նա NBA-ի հնգակի եւ օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն էր։